Comme David, quand je réalise tes bienfaits pour moi, je ne peux rester calme, ne rien dire devant toi quand je réalise que dans ton amour tu as accepté mourir pour moi. Mes paroles sont trop faibles, mon engagement si petit pour t'exprimer, te dire tout ce que tu es pour moi Seigneur. Mes paroles sont trop faibles, mon engagement si petit pour t'exprimer ce que tu es pour moi. Ce chant est un hymne qui monte vers toi, mon seul sauveur. Un cantique nouveau qui vient de mon cœur, mon seul Seigneur. Un hommage pour toi une nouvelle chanson. Accepte le Seigneur.